що вона не витримає, якщо він залишить її неприкриту. Тепер він повинен прикрити її раз і назавжди. Та нарешті він відокремився і поцілував її, тоді прикрив її і сам почав прикриватись. Вона лежала, задивившись угору на гілки дерев, нездатна поворухнутись. Він устав і, озираючись, застібнув штани. Навкруг була лише гущавина і тиша більше нічого, крім збентеженого пса, що лежав, поклавши лапи на носа. Він знову сів на хмиз і мовчки взяв руки конні. Вона повернулася і поглянула на нього. Цього разу у нас вийшло одночасно, сказав він. Вона не відповіла. Добре, коли так виходить. Більшість людей проживають життя, так і не знаючи про це, сказав він мрійливо. Вона поглянула на його замислене обличчя. Правда? запитала вона. Ти радий? Він глянув їй в очі. Радий. Але не треба про це. Він не хотів, щоб вона говорила. І він нахилився над нею і поцілував її. Вона відчула, що хоче, щоб цей поцілунок тягнувся вічно. Нарешті вона сіла. Хіба в людей не часто виходить одночасно? запитала вона з наївною цікавістю. Ну, переважної більшості ніколи. Це видно по їхніх холодних обличчях. Він говорив мимовільно, жалкуючи, що розпочав цю розмову. У тебе виходило так з іншими жінками? Він подивився на неї здивовано. Не знаю сказав він. Не знаю. І вона зрозуміла, що він ніколи не скаже їй того, чого говорити не хоче. Вона дивилась на його обличчя і в її надрах нуртувала пристрасть до нього. Як могла вона опиралася їй, адже для неї це означало втрату себе. Він одягнув жилет, плащ і почав прокладати собі дорогу назад до стежки. Останні косі промені сонця торкалися лісу. Я з тобою не піду, сказав він. Так краще. Перед тим, як повернутися, вона поглянула на нього в задумі. Пес так нетерпляче чекав на нього, і йому здавалося, нічого було сказати не залишалося нічого. Конні повільно пішла додому, усвідомлюючи глибину того іншого, що з'явилося в ній. У ній ожило інше єство, яке палало і м'яко розливалося по утробі тілу. І цим єством вона обожнювала його. Вона обожнювала його так, що в неї підгинались коліна. В утробі тілі вона стала тепер м'якою і живою, і вразливою, і безпомічною в своєму поклонінні перед ним як найпростіша жінка. Так наче дитина, сказала вона собі. У мені наче з'явилась дитина. Вона відчувала, ніби її утроба раніше завжди закрита, відкрилася і наповнилася новим життям, майже тягарем, приємним тягарем. Якби я мала дитину, подумала вона про себе, якби мати його у собі, у вигляді дитини. І при цій думці у неї підігнулись ноги, і вона збагнула, яка величезна різниця між тим, щоб мати дитину для себе і народити дитину від мужчини, якого так жадає твоє тіло.